amahoro iwanyu mwebwe mwese muri kumuviza radio isanganiro kaze mu makuru twabateguriye kuno murango avugwa mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize basaba uburongozi bw'umugambwe Prona gutunganya ibiganiro byotuma haba ukwiyunga kw'abanywanyi bw'uyu mugambwe abo nabo ni bamwe mu banyepolitike bemeza ko abanywanyi b'umugambwe Prona muraje kuvyumva muri ano makuru amacupa ya plastike haraboneka mu bibanza bitandukanye mu makartier eka no ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika abaharangurira imirimo bagasaba yuko abayakoresha batoguma bayatagaguza aho babonye hose mu iremesha ngo imvugo zo gutoneka inkovu zikoreshwa n'abantu ngo naho zifatwa nk'ibisanzwe zishobora gushikana ku mabi y'ikivunga muraja kuvyumva muri no makuru insiguro itangwa n'umuhinga mu by'imico n'imibano muhinga bw'ivyuma Albert Ndwayo Jean Marie Mayonga nijengiye kwashikiriza no makuru kaze hari kuri wa kabiri mu nama yo gushikiriza no kwemeza ivyaranguwe akamenyesha kandi ko ivyo vyatumye abo bakenyezi bisununura mu mu bijanye n'ingene babayeho bakanatera no bakanatera intambwe mu iterambere mu miryango yabo uwo mugambi wa Prodefingo ukaba waranafashije ukiri hagati guhakazi ugaruka rugera ku bihumbi 18 ni mutege yo mpidamye ngenda hayo akaba akabasubirwamo mu kirundi na Armere Mutore umugambi prodefi waritayeho iby'iterambere ridakumira mu kurangura ibikorwa byawo ibyo bikaba byarugururiye umukenyezi kwitaho iterambere ryahabaye haba mu bya politike imibano eka no mu by'ubutunzi ku gitigiri kiri hamwe cy'abafashijwe n'uyu mugambi mirongo itatu n'indwi ku ijana n'abakenyezi mu migambi y'iby'uburimyi bw'ibiterwa mbumbarugo abakenyezi bagera bigera ku bice mirongo itanu na bitatu ku ijana mu by'ubworozi abakenyezi ni bice mirongo itatu na bitatu ku ijana mu migambi yo kwigisha abakuze gusoma no kwandika abakenyezi bararenga ibice mirongo indwi ku ijana sagaseseshwa rumuri ko uyu mugambi prodefi watumye abakenyezi bongereza amikoro yabo ibyo bikaba byatumye bashobora nko kugura amatongo kugura ibitungwa bito bito ukuronka uburaro bwiza birushirije ugufungura neza neza ukwironsa umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ugusomesha abana babo n'ibindi n'ibindi uyu mugambi ukaba waranafashije abo bakenyezi kumva ko hari icyo bimariye kandi bamariye imiryango yabo ko bafise agaciro bonyine akaba ari bo babitangiye intahe mu manama atandukanye yahuza abegwa n'uyu mugambi mu mico itandukanye abo bakenyezi bakaba baranashobojwe n'uyu mugambi kuza baranategurira hamwe n'abo bubakanye imigambi yo kwiteza imbere mu ngo zabo ikindi nacyo ni uko mwirimbura ryo hagati na hagati ry'uyu mugambi yerekanye ko wari umaze guha akazi urwaruka rurenga ibihumbi cumi n'umunani ku bihumbi icumi by'urwaruka uwo mugambi wari warategekanije guha akazi aho ni mu bisata by'uburimyi n'ubworozi hamwe no mu bindi bisata bitandukanye de agricole tubandanye no makuru mwijanye n'ubutungane ndayisengeze kire yahora arongoye umugambwe FNL mu ntara ya Karusi amaze iminsi 15 afunzwe akaba ari mu gashuka komisariya Polisi muri yo ntara umujyango wiwe uvuga ko utewa makenga nuko amaze iyo minsi yose atarigera yumvirizwa n'inyamiramabi canke umushikiriza manza ngo amenyeshwe icaha yagirizwa abakikeka ko yoba ariko arazira urwandiko bandikiye umukuru w'umugambwe FNL ku rwego rw'igihugu mu kwezi guheze umujyango umuryango wiwe ugasaba ko uwo mwigisha ndayisenga Ezekiel yahora ari n'icegera c'umukuru w'inama ya commune Shombo yore kugwa vuba abagabo babiri baraye bakubaguye barambugwa n'ivyo bari bafise hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri aho byakorewe n'imisore ibiri muri quartier Rango mu gisagara ca Gitega ababa muri yo quartier bakavuga ko bamaze igihe basaba abajejwe umutekano kubakingira urongoye iyo quartier akamenyesha ko bahaye ikiringo c'indwi imwe abo barongoye ngo bacire amata amatara ku mpangu zabo ngo baboneshe mu ibarabara Arthur Kavabushi abo baraye bakubaguwe baguye muri ako kagwi igihe cy'isaha imwe z'ijoro nk'uko babivuga hari igihe cy'isaha imwe mvuye muri ville hamaca mbita daraba utwari kumwe hafi y'imuhira tumanuka n'utubana tugiye tuba turamanuka aca nta na kimwe mfite mu mufuko jewe mvuye muri ville mara saa moya na nusu hanyuma muri saa moya na nusu duca ahantu sinzi umuntu twahuye hanyuma turaganira tuganiriye mbona abahungu babiri abahungu babiri je nta na kimwe nta naco nari nzi ko abantu duhuye mugabo cyoranafata amburuta hanyuma ndagera ndabiyambura ndabiyambuye tubazana igihe aho se n'ibuhiri bakubita aho hose ubona ko byinze umuntu watabutse aho hose ndabyinze um, mugari w'umangwanira umutwe ubwira ntibawumenye ko bakwita bakwita uwo mutwe hanyuma bantwara amahera nayo ifise telefone impuzu nambaye zirateye isoni nubwo no kuzimesora ngira ntibizopfa bikunze hanyuma nshinja kwa muganga baranshona murabibona namwe amenyo yararegarega ntakimashobora gufungura uyu mupfasoni nawe amenyesha ko n'umukozi wiwe aherutse gukubagurwa agasaba abajejwe umutekano kuri kanura najewe mu minsi heze umukozi wanje yaravuye gusoma ku butike nka saa moya n'iminota nka venti nonyene baramutegereye baramwambura ibyo yari afise baramutwara telefone nonyene baramukomereza twari turagenda kwa muganga ijoro kandi hari amasaha akiri kare cane gose ni ibintu bimaze igihe ko biraba ku nyene kandi biratubaje cane abajeje umutekano barakwiye kudufasha karaco icyo bafatira muri kartera kugira ngo hagaruke umutekano nayo ubu ati si ubusuma busanzwe ngo harimo n'ubwicanyi njye sindakwibaza ko ari ubusuma busanzwe kuko harimo n'ubwicanyi kuko ari ubusuma busanzwe bwo kwakira telefone cyangwa amahera bahera kugukomeretsa mugabo urabona kwita umuntu gushiraho mukura amenyo kuvunagura urumva ko ari ibintu bibaje cyane rwose ubuzima busanzwe urongoye quartier rango avuga ko bahaye abayibamwo ikiringo cy'indwi imwe gusa ngo babe bashize amatara ku mpango zabo baboneshe mu ibarabara nayo bene gukora ivyo bakaba bariko bagirirwa dosiye n'inyamiramabi mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa hakaba hamaze gukubagurwa abo muri iyo quartier bagera kuri batanu igitega Arthur Kavabushi radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba dutandukira muri politike bamwe mu banyepolitike bemeza ko ari abanywanyi b'umugambwe badasigana iprona abasaba uburongozi bw'umugambwe gutunganya ibiganiro ngo vyotuma habaho kwiyunga kw'abanywanyi bawo mu ikete ryo kuwa kane mu nyonyo uno mwaka professeur Evariste Ngayimpenda avuga ko aserukira abanyepolitike yandikiye uramutswa uwo mugambwe muri kino gihe yemeza ko ivyo biganiro vyari vyatanguye hanyuma bihagarikwa n'amatora yo kuwa 20 rusama yari, yari ibyegereje ku ruhande rw'uburongozi bw'umugambwe badasigana iprona batwemerera kugira icyo bashikirije mu makuru yacu yo kuri uno wa kane Elinibere nibigira muri urwo rwandiko abo banyepolitike baserukiwe na Professeur Evariste Ngayimpenda basigura ko imbere y'uko haba amatora yo kwa mirongo ibiri rusama uruhande rw'abanyepolitike n'uburongozi bw'umugambi w'abadasigana ipona bari bumvikanye ko ibyo biganiro byosubira gutangura inyuma y'amatora ico gihe ivyo biganiro vyari bigamije kuja mu matora ari umugambwe wiyunze nkuko iryo keteri vyerekana ivyo ngo ntivyakunze nkuko vyandikwa n'uwo munyepolitike abadasigana baca baja mu matora batatanye biranakora kuri uwo mugambwe ufatiye ku majwi waronse nkuko kandi biri muri urwo rwandiko Evariste Ngayimpenda avuga ko aserukira abanyepolitike anemeza ko arabo mu mugambwe w'abadasigana ipona utavuga rumwe n'ubutegetsi aremeza ko abanyepolitike bari binjiye mu runanikira Burundi mu matora aheruka ariko bakaba bararuvuyemo nk'uko ikete ryandikiwe urongoye ipona muri kino gihere bimenyesha agasigura ko ari kubera ibiganiro byo kwiyunga byari byanse abo bavuga ko abadasigana basaba itunganyo ry'ibiganiro byotuma haba ukwiyunga ngo kuko atantambamye ikihari ngayimpenda agira ati nyakubahwa mukuru w'umugambwe uno munsi ikiringo c'inzego zanyu gisa n'icarangiye ni igihe cyo kuzihindura twari turindiriye arongera agashikiriza kw'imvo zibiri zari zizingamitse igikorwa cyo kwiyunga imbere y'amatora zitakihari ubwo rwandiko rurangiza rwerekana icifuzo c'uko ivyo biganiro byotegurwa hanyuma bikaba mu kiringo kitarenga amezi atatu abaye menshi kugira habe ico gikorwa abo banyepolitike babona ko ari amahigo ya nyuma mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi n'intwari ibereye mu gihugu turondeye yica uburongozi bw'umugambwe w’adasigana ipona buvuga kuri urwo rwandiko buremeza ko bushigikiye iciyumviro co kunga badasigana. umushingamateka Berg Gashatsi aramutswa uwo yemerera uruganda rwa radio isanganiro gutanga amakuru ahagije kuri uno wa kane urakoze Eline Bere nibigira mu bidukikije haribonekeza amacupa ya plastike mu makartier no kunkingera eka mbere no hagati y'ikiyaga catanganyika aho bagenzi bacu baciye yibonekeza mu bice byinshi by'igisagara cya bujumbura ku mabarabara no hagati mu makarti amwe muri yo usanga gikomeye ariko asa nabi mu gihe ayandi amaze no gutakaza imero nkorano yayo aho twaciye ku ibarabara rya avenue du large hagati y'akabare bita pasta comedia n'akabarabara ale de la plage kinjira muri quartier asiatique munsi y'ikaburimbo amacupa atabora yandagaye ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika ariko ku metero nka 60 werekeza ku kivuko ca Bujumbura hari kirundo ca yegeranijwe utereye imbere gato amacupa ya plastike yarazibiranije umufurege ut batwara amazi munsi y'isoko ya ruvumera ahitwa kuri brasserie abaharangurira imirimo batimfubire ku bantu bapfaho bataye amacupa amwe n'ayatabora kuba twandagaye ngaha nuko araba bita mu mifurege bikaca biza bikamanukana uno muserege hanyuma bikaca biza kureka ngaha ku itanganika ingaruka mbi nshobora kubona byozana ngaha kuri tanganika nuko biguma byiyegeraniriza ngaha bimaze kugwira nuko bishobora kuzibirana n'indi micafu hanyuma bikaca biba byinshi tanganika ikacibangamirwa ikacisunika amazi akacaza mu ibarabara ibi biza biva mu masite yega ntibiza ngango ni ukubera ngo biri ngaha bita bizana inama zava mu masite hariho abazezwa amasuku baze baraza babikuramo urabona ko baze barabikuramo n'igihe kimwe bitangaho hejuru kandi hariho n'imodoka zibizezwa urabona nta nubwo barazizana ngo kugira babikure twebwe dufise ingorane kubera ibiza bivuye mu masite biza bisikira ngaha abo bagasaba abajejwe isukura mu gisagara kwihutira gushira amasandugu yo gutamwa inyavu ku mabarabara kugira byorohera abakoresha ayo macupa kuronka aho bayata nuko bogira ibintu by'amapipere nk'umuntu akanyoye akaca agaca arabaho muri iyo pubere boba bagize umuntu agaca agashyira uruhande rumwe aho bava aho bataye je mbona umenga ahubwo ni bamwe baba bashaka gusibya imiserege nyene je nobahanura ko boza barabwegeraniriza ahantu hamwe imodoka zikaza zikabitora zikabijana ahantu vyoba vyaragenewe kwegeranirizwa bakabiturira icokorwa nuko abo babijejwe bafise imodoka boza baraza kuza barabigabanya kugira ubutafu bugabanuke mu musingi urabona n'amazi ataba mezi ntibikunda ko atemba ari uko biba vyuzuye nk'abanwa ibirimwo bagaca bapfa aho bataye wobahanura iki yaba binwa siyo ngo ingorane yabo urabona ingorane bafise ntibafise ahantu baza barabisira urumva wewe tutekuka inkuru kurarengana ntufise ikintu wobisiramo ico bosaba ubwo nuko boza barazana ibintu bagasira ku mabarabara nyimba ari tuyo yuko imaze ugasira muri kintu hama kazogenda kwiyarara ryacu biba biteguriye amakuru dukura mu burongozi bwa komine mukaza avuga ko hategekanywa gushigwaho amasandugu yo gutamwa imyavu imbere yuko iyindwi irangira urakoze Omen Duwayo mu bijanye n'inkino mu guinserukira gihugu umupira w'amaguru intamba kuruno wa gatatu igihe cy'isaha 10 ku masaha y'inwacote muri Mauritania no kuvuga agana n'igihe cy'isaha cumi na zibiri ku masaha y'ubujumbura uja gutana mu mitwe n'igihugu ca Mauritania ubwo rukino akaba ari urwo kurondera itike yo kuzo kwitabira amahiganwa y'igikombe cha Afrika zobera mu gihugu ca Cameroon mu mwaka uza wa 2021 urukino rwo gusubiriza ruzokinwa ku munsi w'Imana winondwi ku kibuga citiriwe intwari hano mu gisagara ca Bujumbura iyo migwi yaheruka gutana mu mitwe mu mwaka wa na kane itariki 18 ukwezi kwa 0 Burundi akaba ari bwo bwatahukanye yatahanye intsinzi butsinze Mauritania ibitsindo bitatu kuri bibiri Burundi bugira buronke amahigwe yo kuzokwitabira nkino za kane butegerezwa gutsinda Mauritania mu nkino zose Burundi bukaba bumaze gutsindwa na Centrafrique ibitsindo bibiri imvugo zo gutoneka inkovu ngo zirakoreshwa cyane cyane n'abantu baba bashaka gushika ku nyungu zabo mu kibano lambere hakuzi yaremye yanonosoye ibijanye n'imico n'imibano agasigura ko naho izo mvugo zitangura ari nk'ibisanzwe zishobora gushikana ku mabi y'ikivunga buca nandi mu mvugo iremesha na Aubin Niyonkuru imvugo zo gutoneka inkovu zirakoreshwa rimwe rimwe mu kibano na cyane cyane kuva inyuma y'ibihe byo kwikukira kw'igihugu lambere Kakuzi yaremye yanonosoye ibijyanye n'imico n'imibano amenyesha ko zikoreshwa rimwe rimwe n'abanyepolitike cyangwa abandi bantu baba bafise intumbero zitubaka bakishimikiza ibihe bibi igihugu kiba cyaraciyemo ariko ufatiye ku mico asigura ko imvugo nk'izo zitamyeho byahavuye bishyika igihe uko kugabura abantu mu migwi haba mu moko icika nk'urudandazwa rwa politiki ni ukuvuga ni ikintu kimwe abanyapolitiki bakoresha kugira ngo bashike ku nyungu zabo rero igihe cyose abanyepolitiki cyangwa abandi na cyane cyane baharanira inyungu za politiki bariko barabona ko abantu batekanye hama bakabura ibikorwa byo guteza imbere igihugu bifatika biboneka barihutira cyane kuza barafatira kuri utwo tuntu uwo muhinga hasigura ko imvugo nk'izo zishobora gushikana ku ngaruka mbi mu kibano ngo kuko kuba ari nko gukoza agati mu ntozi zihera mu kibano zikaduga abantu ugasanga bariko barasubirana wa mutima wa kera wivanguramo wo kutiyumvanamwo kandi bimaze kugera ku rugero rw'igihugu haca habaho vya bintu vy'uko habaho batwebwe beza na ba nakababi bishobora kubyara amabi yo mu kivunga kandi ugiye kubiraba atafatiro riboneka rifise keretse abo babikuramwo inyungu na cane cane abanyepolitiki mbega abantu bakunda gute izo mvugo n'ingaruka zazo Lambert Hakuzi yaremye arasaba abantu na cane cane urwaruka kutajyana nyabahururu ikintu nyamukuru cyane cyonezera umurundi uwo ari we wese ni uko yashyira imbere identite y'uko ari umurundi imbere y'uko ajya mu bindi byose hanyuma abarundi ugwarukana cyane cyane ndetse n'abakuze bakagira umutima wo gushishoza iyo bariko barabwirwa cyangwa bariko barumva abanaka bavuga ibi canke na cyane cyane bakamenya ko imbere bo abo babivuga bafite izindi nyungu atari nziza ugiye kureba ku kibano cyabo ndetse ku mutekano w'igihugu